Que viva el rap. Hey, hey, hey, Educ. Esto es fácil, bro. Pasa rapando de esquina en esquina, pasa rapando de esquina en esquina, pasa rapando de quien en esquina. rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. En la esquinita, socadita, ey, que fucking maldita. Hmm. Cuando mueve la colita, se me pone dura la cosita. Se la coloco, le hago el ploco Es que mi pi quiere tu pe. Dime que sí, te voy a meter la fucking cabra. Y que lo que, dime alemán, que yo no sé. Pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, se pasa rapando esquina en esquina. Dangerous, una asesina. Cuando se prende como una turbina, moviéndose pum pum como jamaiquina. Sim sima, jugaste aquí, tú me pima. Se prende como el carbón con la gasolina. Ese culo me sube a mí la adrenalina. Hoy quiero darte hasta detrás de las bocinas. You're the type pussy, que hay Tell me the back, back. pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, pasa rapando rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. La alarma enciende, sé que si no enseña no vende. Me gustan las ruquiales, las rebeldes, las que andan en América con un feeling de kenke. Quiere que le lute el que es. Esto entra como un a tu sistema, ni el fuego light así quema. El rap controla la escena, no te dejes llevar por el brillo de la cadena. En la pared, Al eh, eh, a lo oscuro, oscuro. Se tocó los tobillos, se puso de culo. Eso fue como un embrujo. Ahora rapa de esquina esquina, que Pasa rapando de esquina en esquina, pasa rapando de esquina en esquina, pasa rapando de esquina en esquina, pasa rapando de esquina en esquina. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. El mismo Alemán. Alemán. Edu. Esto es fácil, bro. Island Vibe. JPP, dímelo, YL. Five Star Entertainment, Trapper Forever. Hey, hey, hey, Esto es pa' que lo rapen de esquina en esquina, en toda la discoteca. Los guetos, adentro de los carros. La música que está comandando Honduras y el mundo, el raspe. Las cabras de la gran puta. Aguanta la presión, los magros con los <laughs> mejores. Chao.